en grundigi carbon dioxidon. Ligi pli da carbon dioxido en la ter cultura grundo povas pribonigi la etsoin de la grundo cae tiel ancau la ricoltoin. Triono de la ciu JARAI en aerigoi de carbon dioxido estas conserveblai kiel humo en la grundo. Tio tamen funccios nur se oni giuste faras tion. Per alta tecnologio, gis nun, oni ne successis capti favor coste carbon dioxidon cae ligigin. En la natura medio, tio ali flanque funccias tutes en probleme. Plantoi ensucias la carbon en havan gason el la aero, cae en construas gin, en radicoin, tigoin, branchoin cae folioin. Se ili mortas, armeo de microboi, vermoi cae aliai bestetoi voras la mortan plantan materialon cae convertas gin al humo. En ideala caso, la nutra mixajo conservas parton de la carbono dum pli ol miliaroi. Cial aldo oni ne utiligu tiun biologian sucilon de carbon dioxido, do producti plida plantoi, cae conservi ilin kiel humon en la grundo. La Franza registaro proponis giustetion, jam en la jaro 2015, ce la Monda Climata Conferenzo en Pariso. Oni envivigis la tiel nomatan quar promilan iniziaton, Gi el calculis che ciui hom faritai en aerigoi de carbon dioxido estus compenseblai se oni altigas la surconstruadon de humo en la grundo je quar promiloi en jaro, diras sciencisto de la Universitato de Bonn. De tiam tamen ne ocasis multe, la causoin portio cae ciel oni povas antauenigi la aferon, tion rapportis internaziai faculoi antau celcai monatoi en faca revuo. Unu eraro certe estis che estis fixita tro alta nombro, supposas la sciencisto. Quarono, maximum triono de la enaerigoi de carbon dioxido tiel estas compenseblai oni ja debas ancau daurigi la productadon de nutrajoi, cae celcai grundoi ne estas alireblai. Ne ciu grundo estas same tauga. La surconstruado de humo ofertigas tie, cie en pasintezzo perdigis multe da fecunda grundo, pro erosio, au char arbaroi estis for hacitai. Cai tie qui per al abundigo de carbono eblus havi pli altain ricoltoin. Certio estus bona argumento por farmistoi, zorgi pritio, accentas la sciencisto. Sur celcai agro campoi nur dec procentoi de la eblai ricoltoi estas atingatai. Proximume unu triono de ciui grundoi en la tuta mondo estas degraditai tio concernas precipe la Africa landoin in sud de la Saharo, cae Sudan, cae Occidentan Asion. Por atingi la climata in celoin in de Pariso, gravas ne nur sur construi humon, necessas ancao mal la perdo in de humo el grundo cun abunde da carbono. Tio signifas, conservi arbaroin cae herbeioin, cae precipe rehumidigis ecigitain marcioin. Char sen protecta covrajo de aquo, oxigeno cae microboi mal combinas, la carbon combinajoin en la marcio al carbon dioxido. La actuale secae marcioi partoprenas je quin procentoi en la mondai hom causitai en aerigoi de varmdomai gasoi. Tio estas pli, ol per la aviadila trafico antau la cronvirusa epoco.